Dice mi ex que uno vuelve siempre donde fue feliz. Por eso volví a ser butaca. Mm. Una mujer de barrio, ahora le envían Chanel. Vuelo solo de primer nivel. Mm. Cinco estrellas el hotel. Mm. Vestida de pero picante Por la calle suena que eran los parlantes Yo era más feliz de caravana en un Highlander extraño los tiempos de antes. En los plop, plop sentada en la croc, paseando la shock, los escapes Ando en una fort tierra de lollipop, pop, en la esquina con viñera con mi host. En los plop, plop sentada en la croc, croc, paseando la shock, los escapes suenan Boom, boom, gatillo una fort y la y el lollipop, pop, en la esquina con viñera con mi host. Me manejo solo aunque no sea un Tesla Todos saben que a mí me el motor sonando como gato persa. No hay piloto para las curvas de esta hembra. Uno vuelve donde fue feliz. Por eso es que querés conmigo. En el asiento me aprendí, soy tu dominatriz. El turro quiere rápido. El, el, no con Una remil y de guam, tesora la actitud. Por la calle bendecida, a mí me cura el de la cruz. Se arma la ranchada son como las cinco y pico. Acá la princesa rapa chapa contra el piso. Puedes comerte a otra, pero no te sabe rico. Ah. Mm, mm, la Joaquín. Mm.